Arī ir mašķernieki. Mm. Tas noteikti būtu ļoti interesanti, ja varētu tā paredzēt, ka es izmakšķēju to zivi, kura ir norijusi kaut kādu naudas gabalu, piemēram, divi eiro viņai mutē. Un tad mēs tikai tās zivis arī vilktu ārā un, un mammai taisītu, iedotu zivis, bet paši varētu kaut ko par tiem diviem eiro nopirkt. Bet izrādās, ka šis tempļa nodoklis ir eh, tikai puse eh, no tā, ko eh, var paziņot, viņi samaksāja dubultā. Gan par sevi, par katrs par sevi, divreiz vairāk nekā vajadzēja. Un tas Jēzus jautājums Pēterim bija arī, kā tev šķiet, kuram tad ir jādod tā maksa. Un iznāk, ka viņi ir eh, iedeguši eh, gan par sevi, gan par kādu citu, un īstenībā viņiem nemaz nevajadzēja maksāt. Lūk, cik eh, interesanti mēs arī esam aicināti ne tikai pašu minimumu, kas mums pienākas, dot, bet var, ja, ja mums ir, kāpēc gan neiedot vairāk? Cik liels arī tas ir paradoks, ka tam, kurš tiek pievilkts un godināts templī, iznāk maksāt tempļa nodokli. Un e, mums katram kristietim e, tas ir kā aicinājums godināt Dievu tajā templī, kas esam mēs paši. Un neteikt, pagaidi, pagaidi, pirms tu ienāksi manā templī, tu samaksā nodokli. Ne, tieši otrādi mums ir ar prieku jāatver plaši savus sirds durvis, tā kā mums Andrupenes baznīcā ar svecerniekiem speciāli atver lielās durvis, ikdienā parasti iet pa mazajām, un mēs varam uh, svinīgi šeit ienākt ar saviem karogiem un uh, krustu. Un arī tas, ko mēs dzirdējām pirmajā lasījumā, šis Ezehiela pravietojums, uh, kad šīs spārnu švīkas un šautoni ir dzirdama, līdzīgi kā kāds putns liels lidotu kaut kur tuvumā, mēs iedomājamies, jā, kā tas ir, ka tie eņģeļi Viņi pārvietojas ar milzīgu ātrumu, ar gaismas ātrumu un ar domas ātrumu. Un tikai mākslinieki mēģina viņus attēlot ar šiem spārniem, kas simbolizē to uh, pārvietošanos pa gaisu. Bet arī mums svētceļojumā ir uh, sargendievi, un ne tikai tie īstie sargendievi, kas uh, kā vien, viens no variantiem, kā to saka, ka katram cilvēkam ir dots sargendievis kristības brīdī. Bet noteikti ir arī katram tāds, kurš par viņu no ieņemšanas brīža jau rūpējas. Bet domāju, ka tad, kad mēs ienāksim aglonā un kad mēs atklāsim, kurš tad īsti bija mans sargaņģelis, tad šī spāna šaukoņa, švīkoņa arī būs gluži sadzirdama. Mēs būsim priecīgi un pateicīgi tam, kurš par mums ir rūpējies. Un būsim arī paši laimīgi, ka mēs varējām visā šajā svētceļojumā būt par kādu kā nomodā, lūgties, rūpēties, kaut ko uzdāvināt, iedot. Un lai šī spārna sajūta mums vienmēr paliek, ka mēs zinām, ka kāds par mums arī ir nomodā, bet mēs varam par kādu rūpēties. Āmen!